Tech Up Podcast. NXS Podcast. I dobar dan, dobrodošli dragi slušalci na NXS Web Radio Podcast u prvu ovogodišnju emisiju Tech Up Podcast. I naravno danas je sa nama naš stručni savjetnik i osnivač bloga TechUp Central Dušan. Dušane, dobar dan. Dobar dan. E, tu je naravno i generalni sponsor, kao i prošle godini, nastavili su da nas sponzorišu i u ovoj godini, servis i prodaje računara po Trčko PC, a pripremili smo jednu zanimljivu temu, mislim da bi bilo interesantno većini e, ljudi, pogotovo onima koji se malo manje bave računarima. Dobili smo znači jedno pitanje na e-mail od naše slušateljke Snežane, Gde, e, I ona kaže, želela bi da otvorim email nalog. Izbora ima puno na internetu, kako da znam koji je email najbolji? Tako da ćemo to odgovoriti u našoj emisiji današnjoj. I da ne dužimo puno, krećemo odmah e, sa odgovorom na ovo pitanje. Dušane, da li je tačno da zaista postoji jako veliki broj E, e-mail servisa. Znači, pretpostavljam da je Snežana mislila na besplatne servise, tako da ćemo njih e, pregledati u ovoj emisiji. Koliko zapravo ima tih servisa? Da li se zna tačan broj uopšte? Pa ima ih zapravo previše da bi mogli da se nabroje, međutim uvijek ima nekoliko koji se najčešće koriste i koji su tu već drugo, dugo vreme zapravo, pa samim tim i dobili su, odnosno poznati su po kvalitetu i dostupnosti uvek konkretno Gmail kao jedan od najboljih i zapravo sa najviše korisnika mogući najnapredniji mail servis. Posle toga dakle, tu je negde prilike Yahoo po broju korisnika, takođe dakle, jedna od starijih platformi. Outlook, sadašnji Outlook, raniji da, Hotmail, odnosno Live, uglavnom Microsoftovi mail servisi, uh, i neki od malo, možda malo manje poznatih, ali svakako popularni konkretno, mail.com gde se može napraviti mail sa nekoliko, preko 20 domena, dakle može biti et profesor, na primjer, et gmx, et mail.com, et email.com i slično i inbox.com takođe dakle jedna od, od starih platformi jako dostupna i fino integrisana. Dobro, znači mi ćemo praktično obraditi e, ovih pet servisa za koji smo izabrali pro, posle ovog istraživanja, ali tako, da su vredni pažnje. E, primetio sam da ne nude svi istu količinu prostora. Na primjer, inbox.com nudi 5 GB ili da kažemo možda svega 5 GB online e, prostora dok e, ovi ostali nude znatno više. Koliko je zapravo taj prostor i veličina tog prostora bitna kada su u pitanju mailove? Pa, u principu za, za prosječnu osobu i tih 5 GB je možda čak i previše. Međutim, e, pored nek primjer tog inboxa Yahoo Mail nudi, pošto takođe dakle, kao i Google imaju više servisa koji objedinjuju, e, da kažem, preko, njihovih, preko njihovog logina, oni nude ukupno 1 terabajt prostora, dakle kod njih, dakle po nalogu. Tako da teoretski može se koristiti bukvalno ceo terabajt za mail što je previše. Bukvalno redko odnosno maltene niko ne može da popuni toliki prostor samo mailovima. A, međutim, postoje da kažem i drugi servisi koje se takođe dakle, koriste preko Yahoo-a koji su u okviru kompanije, pa se taj prostor deli, ali je svakako puno. A, Gmail konkretno kao možda najpoznatiji mail servis nudi a, tih na sličan način dakle, kao i kod Yahoo, dakle ukupno 15 GB koji se mogu koristiti za njihove dokumente i slične stvari. E, međutim, može se takođe da dakle, iskoristiti i sam prostor za email, mada opet jako, jako puno prostora, redko ko može da popuni to uopšte. Mm, čak, i, čak i ti 15 e, GB. Dobro, znači ovo praktično bi bilo dosta povezano sa emisijom koju smo radili prošle godine, a vezano je za cloud storage takođe, isto da. smo pričali i o prostoru. Uh, A e, još jedno pitanje koje mislim da bi bilo zanimljivo našim slušalcima, a to je e, da li u svakom, e, pošto su sve ovo, da kažem, servisi koji su dostupni online, ili takozvani webmail, jel? Mm -hmm. Ovaj, da li na svakom od ovih servisa mogu da se prave, ne znam, custom folder i znači potpuna funkcionalnost kao nekada u Outlook Expressu ili nekim drugim programima koje instaliramo? Znači, da li je tu funkcionalnost postoji? Da, da, svaki, svaki mail servis nudi tu mogućnost E, tako da pogotovo, pogotovo da će Google i Yahoo koji su to integrisali maltene od samog starta, e, kao i naravno Microsoft, odnosno Outlook. Dobro. Znači ovako, pozicija broj 5, ajde da kažemo neka mini lista napravimo je inbox.com sa ovih 5 GB, ali tako? Dobro. Na pozicija broj 4 smo rekli mail.com i e, gmx.com, jel? Dobro. Što nude ove custom poddomene, o, email.com, at email.com, at mail.com i tako dalje. uh Uh, treći Outlook, znači nekadašnji Hotmail. Koliko se Hotmail, ne znam koliko si bio u kontaktu sa Outlookom, ili poznaješ možda neko ko koristi, koliko su Sony zapravo unapredili u odnosu na vreme kada su bili Hotmail? Pa mnogo u poslednjih nekoliko godina. Sigurnost je odlična, jedna od boljih. Znači da napomenemo, to je Microsoftova usluga u pitanju, ali tako? Outlook. Da, da, da. Dobro. Što se toga tiče, jako, jako veliko napređenje samih usluga, uveli su i e, ima način pristupa gde uopšte, iako koristite neki mail, mail klijent kao što je Outlook Express ili auto generalno, ne morate skidati svu poštu na, na računar, već e, sve ostaje na mail serveru, tako da ne zauzima nikakav prostor na računaru, niti se stvaraju fajlovi. Tako da ništa se ne gomila na samom kompjuteru, sve ostaje online, ali naravno nudi mogućnost takođe i offline pristupa preko popa. Mhm, dobro. Znači ono što sam ja video onako na internetu, oni su dosta unapredili sam dizajn, i samu funkcionalnost korišćenja webmaila, znači puno toga je redizajnirano. Upravo tako da je to, da kažem, veliki plus za njih. Druga pozicija bi verovatno bila za Yahoo, koji je prisutan jako, jako dugo. Ja mislim među prvim mail servisima da je bio Yahoo. Da. E, šta njega izdvaja u odnosu? Koliko su se oni popravili? Oni su zadnjih godina imali takođe neke promene. Pa, e, vizualno njihov web mail pristup, e, to je online pristup preko brauzera, E, je zapravo dosta lepši, funkcionalniji, e, jednostavan je, ali opet e, lepo odrađen, nije onako izbrkano sve pa da neko ne može da se snađe. Da, da. A, takođe, dakle, jedna od velikih prednosti je tih, da kažem, 1 terabajt bukvalno online prostora koji može da se koristi za više stvari pa čak i da se koristi na primjer samo za mailove jako su, jako su dobri dakle što su to integrisan. Dobro. Jedina, jedina mana za e, Yahoo jeste što još uvek nemaju uh, taj uh, IMAP pristup, tako da i kada se konfiguriše neki mail klijent, kao pa na primjer Outlook ili slično, uh, bukvalno će skidati sve mailove, dakle da biste mogli da vidite, mail on mora da ga skine, da ga downloade na računar tako da to može možda praviti problem nekima koji imaju veliki saobraćaj, dakle od po nekoliko gigabajta. Dobro, ja se nadam da će oni to popraviti u nekoj budućnosti. Sad praktično ispada od svih ovih pet da samo Yahoo to nema, ako sam dobro razumeo. E, pa Trenutno. Da. da. Dobro, i naravno pozicija broj 1, svakako nadaleko poznati i raširen je Gmail. Ajmo par reći o njemu, zbog čega je on i dalje na prvoj poziciji Pa, u principu broj korisnika ljudi koji, koji ga koriste i to što je praktično svuda integrisan. Uh, isto, uh, jedna od dobrih stvari je vi se, čak ne, osoba ne mora da se registruje za Gmail konkretno, već može napraviti nalog na Google za, za bilo šta, za Google+, Plus, e, Google Documents i slično, pa samim tim, dakle, uz to se dobija mail i na, i na Gmail, odnosno dobija se ta Google mail adresa, bukvalno, koja može da se iskoristi za sve. Na 90% sajtova koji, na primjer, traže login ili da se registrujete, možete su, da se registrujete preko tog Gmaila bez pravljenja kompletnog novog naloga, već se koristi ono što koristite i za Gmail. Tako da, mhm. bukvalno je integrisana maltene u svaki, u svaki servis, a, a što se toga tiče takođe, dakle, ima integraciju sa Google dokumentima, praktično kao Microsoft Office, samo što je na mreži, odnosno online, online pristup i može se editovati sa, sa više strana, dakle više ljudi može da sarađuje oko jednog dokumenta, edituje, dodaje, dakle menja, odnosno vrši izmene. Uh, bez da se, na primjer, to eh, kreirate jedan dokument pa šaljete drugoj osobi, on to promeni pa šalje trećoj i slično, već se sve radi online. Tako da to je isto jedna od jako bitnih stvari koju Google, na primjer, ima, a niko, niko drugi ne nudi zapravo tako nešto, osim cloud servisa. Jasno, jasno. Dobro, odlično, u svakom slučaju dosta informacije smo dali, nadam se da naša slušateljka Snežana će biti zadovoljna kad bude čula uh, E, naš odgovor. Mislim da ćete i vi koji se takođe manje razumete ili vas to ne interesuje previše takođe dobiti informacije ukoliko vam je neophodan mail novi ili hoćete da zamenite stari. I to bi naravno bila i poslednja informacija u ovoj našoj, da kažemo, relativno kratkoj emisiji, ali e, popunjenoj što se tiče e, dodatnih informacija. Dušane, hvala naravno kao i svaki put što ste e, bili sa nama. Ništa, hvala. I naravno, ukoliko imate i vi nekih pitanja, komentara ili bilo šta, možete nam pisati na nxsradio.yahoo.com ili posetiti naš sajt nxsradio.com. Do nekog sledećeg susreta, naravno, ostanite uz NXS Web Radio podcast. Veliki pozdrav i čao! Ćao, čao! Tech Up Podcast XS Podcast.